Ne dois-je moins perdre dans la forêt C'est un chemin qui trouve moi Moi t'es qu'à chercher ma zèle gitane C'est un chemin qui trouve moi Moi t'es qu'à chercher gamine à moi C'est un chemin qui trouve moi C'est un chemin qui É. chega a voe Zio mãe, wogi kumi mwe Mwen ti ka cheche gamina mwe Zio shema wogi mãe mwe Mwen chega ka cheche manzejita Zio shema wogi kumi mwe Mwen ti ka cheche gamina mwe Zio shema wogi kumi mwe Ni dwaju mwen pet dan la voe Zio shema wogi kumi mwe Mwen ti ka cheche gamina mwe Zio shema mãe. kumi mwe Mwen a ka cheche manzejita Zio shema wogi kumi mãe. them I walk to pay man. Mama mwen koute sa rive mwen. Se yon jem a walk to pay man. Papa mwen koute sa rive mwen. Se yon jem a walk to pay man. Medalya koute sa rive mwen. Se oh, yon jem a walk to pay man. Beltili koute sa rive mwen. Se yon jem a walk to pay man. Eriston koute sa rive mwen. Se yon jem a walk to pay man. Meri koute sa rive mwen. ka chercher gamina moi. C'est un chemin walk pour les moi. Moi t'es ka chercher ma zéjita. C'est un chemin walk pour les moi. Et les on a pour tes arrivés moi. C'est un chemin walk pour les moi. Monique ma tes arrivés moi. C'est un chemin walk pour les moi. Patricia pour tes arrivés moi. C'est un chemin walk pour les moi. Marilyn pour tes arrivés moi. C'est un chemin walk pour les moi. Aïe solo. der Já já Ai salve Ai Flavinha que Antega já chega minha mãe Se eu chamar o homem do meu mãe que já chega mas é gita Se eu chamar o homem do meu mãe Antega já chega minha mãe Se eu chamar o homem do meu mãe Antega já chega mas é gita Se on shena wagn poube wan Mamiman poube zayive w Zombi outi dan wold poube wan producción poube zayive w Mwen, men yon chema wok yon tou e ve, men e Nikolo kote sa yon ve, men Te e leon wak kote sa yon ve, men Patricia kote sa yon ve, men Magri lin kote sa yon ve, men Nintwa juman pad dan la vwe Mwen, men yon chema wok yon tou ve, men ficar já chega minha mãe. Se eu o